Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. dvadeset siječnja 1848. godine u zastupničkom domu Francuske narodne skupštine Alexis de Tocqueville održao je govor. Na početku govora rekao je, rečeno mi je da nema opasnosti, da nema pobuna, rečeno mi je da nema vidljivog nereda i da revolucija nije blizu. Detokvil se do tog siječnja 1848. već proslavio kao pisac dijela o revoluciji u Americi, sjajne analize društvenog i političkog sustava u Sjedinjenim američkim državama. On je te 1848. punio devetu godinu staža kao zastupnik u Narodnoj skupštini, gdje se dokazao kao nepotkupljivi i nezavisni zastupnik. Njegovo djelo donijelo mu je legiju časti i članstvo u Francuskoj akademiji. Stoga su sljedeće njegove riječi trebale imati na težini. Detokvil je svojim kolegama u skupštini rekao da se varaju. Pogledajte što se događa u grudima radničke klase, koja je, priznajem, sada tiha. Nema sumnje da ona nije poremećena političkom strasti, ali zar ne vidite da je njezina strast umjesto političke postala socijalna? Zar ne vidite da se u njezinim grudima postupno stvaraju mišljenja i ideje koje su predodređene ne samo da poremete ovaj ili onaj zakon, ministarstvo ili čak i oblik vlade, već i samo društvo, dok se ono ne sruši na same temelje na kojima počiva? Zar ne slušate ono što kažu jedni drugima svaki dan? Ne čujete li ih kako neumorno ponavljaju da je sve iznad njih nesposobno i nevrijedno da njima vlada, da je sadašnja raspodjela dobara u svijetu nepravedna, da vlasništvo počiva na temelju koji nije pravičan. I zar ne svaćate da kada takva mišljenja uhvate korijenje, kada se prošire skoro posvuda, kada potonu duboko u mase, da će ona donijeti prije ili kasnije, ne znam kada, golemu revoluciju. Nakon ovih riječi detokvil je kolegama u skupštini uputio i ove riječi. Mi spavamo na vulkanu. Zar ne vidite kako zemlja podrhtava? Diže se vjetar revolucije, oluje je na pomolu. Kako su kolege reagirale na govor uglednog zastupnika? Nikako. Francuskom početkom te 1848. vladao je takozvani kralj građanin Louis Philippe, nekadašnji vojvoda od Orleana. On je na vlast došao u takozvanoj srpanjskoj revoluciji 1830. Vlast je Louis Philippe zasnivao na podršci bogate buržoazije i na vladi predsjednika François Guizot, vođe konzervativnih ustavnih monarhista. Louis Philippe nikada nije postao omiljen u većini Francuske, ali nakon velike ekonomske krize u godinama 1846. i 1847. protiv njega su se ujedinile skupine koje do tada nisu bile ujedinjene. Kako je Gizova vlada zabranila bilo kakva politička okupljanja, protivnici građanina kralja organizirali su drugačiji način iskazivanja neslaganja s režimom. Richard Evans u knjizi potraga za moći Europa 1815. 1914. piše. Protivnici Gizoa i Louis Filipa iz srednje klase počeli su održavati niz golemih banketa, njih 70 u 1847. godini, uglavnom u Parizu, ali također i u 28 departmana u provinciji, na kojima su držani govori u kojima se tražilo smanjenje poreznog praga koji je određivao glasačko pravo. Na jednom takvom banketu velika, ali miroljubiva masa pjevala na otvorenom Marseljezu, dok je 1200 elektora u nizu golemih šatora, svaki je imao 12 stolova sa stotinu sjedala, sjelo na večeru pod svjetlom svijeća na kojoj se služila hladna teletina, puretina i pečena svinjetina. Orkestar sa 70 svirača svirao je rodoljubne napjeve. Zdravice su održavane u čast nacionalnog suvereniteta, demokratske i parlamentarne reforme, opozicijskih zastupnika i unaprednog unapriđenja većine radničke klase. Nije samo Francuska ključala od nezadovoljstva. Loše žetve iz 1846. 47. i bolest krumpira doveli su Europu na rub gladi. Gladni ljudi bježali su u gradove, obrtnici i radnici također su došli na rub gladi jer su stradali u ekonomskoj krizi koja je pratila loše žetve. Mnogi od njih ostali su bez posla, a cijene hrane su rasle. Ali iskra koja je zapalila revoluciju 1848. koju je predvidio Detokvil nije zaiskrila u Francuskoj. 12. siječnja 1848. godine u kraljevstvu dviju Sicilije slavio se državni praznik, rođendan kralja Ferdinanda II. Burbonskog. Dinastija Burbon vladala je kraljevstvom dviju Sicilije koje se sastojala od samog otoka juga Italije od 1734. Tijekom tih godina Sicilija se više puta bunila protiv vlasti Burbona. Ta kraljevska kuća vladala je autoritarno, ekonomske i društvene prilike na Siciliji i na jugu Italije bile su loše. Onda je došla 1848. Christopher Dugan u knjizi Snaga sudbine, povijest Italije nakon 1796. piše. Napetost je na Siciliji trajala mjesecima. Počeli su se pojavljivati pamfleti i posteri koji su osuđivali vlast Burbona, pozivali na uvođenje temeljitih reformi i utemeljenje Talijanske federacije. Golubice obojane u zeleno, bijelo i crveno letjele su iznad grada. Glasine da rade tajni revolucionarni komiteti uzele su maha. Krem studenog došlo je do niza rodoljubnih demonstracija u lokalnim kazalištima. Vikalo se živio Papa Pio IX i živjela Italija. Žene su u ložama vezivale zajedno svoje šalove i rupce kako bi stvorile lanac koji je simbolizirao ujedinjenje Italije. Izbili su neredi koje je policija brutalno ugušila. Kad je 12. siječnja popularni propovjednik došao na tržnicu u staroj četvrti i počeo uzbunjivati gomilu, nije trebalo dugo da se metež pretvori u ulične borbe, a onda i u opću pobunu s barikadama i bitkama s policijom i vojnicima. Sljedećeg jutra u Palermu su došli seljaci iz okolnih sela naoružani priručnim oružjem i poljoprivrednim alatima pobuna je dobila na zamahu. Sa Sicilije neredi su se proširili na Apeninski poluotok. 29. siječnja Ferdinand II. bio je prisiljen nakon velikih demonstracija pristati na donošenje ustava. Onda je došao red na Francusku. Gizova vlada pokušala je ugušiti pokret banketa tako što je zabranila njihovo održavanje. Organizatori su na to odgovorili pozivom da se pred održavanje sljedećeg banketa održi velika javna procesija. Bio je to otvoreni poziv na kršenje zabrane javnih demonstracija. Trupe koje su okruživale ministarstvo vanjskih poslova uspaničile su se i otvorile vatru na demonstrante. U paljbi je ubijeno više od 80 demonstranata. Richard Evans piše. Za nekoliko sati više od 1500 barikada podignute u Parizu. Adolf Thier imenovan je za novog premijera, ali vojnici nacionalne garde pozdravili su kraljev pokušaj da ih obodri povicima živjela reforma dolje ministri. Paraliza režima bila je potpuna. Louis Philippe otišao je u svoje odaje u palači Tileri, sklupčao se u fotelji, dok je Tier, koji je potonuo očaj, ponavljao more raste, more raste. Louis Philippe se predao. Abdicirat ću, promrmljao je iz svog naslonjača nekoliko minuta kasnije, ponavljajući riječi sve glasnije. Praćeni odanim trupama, kralj, njegova obitelj i nekoliko slugu krenuli su prema obali, gdje ih je preuzeo britanski konzul u Lavru George Featherstonehoe obrijanih brkova, lica prerušenog nošenjem naočala, tijela umotana u debeli šali i tešku jaknu, Louis Philippe se sljedeći konzulov plan ukrcao na trajekt, na kojem ga je Feder pozdravio na engleskom u razređenoj pantomimi prijevare koja je graničila s farsom. Dakle, ujače kako si. Dobro, hvala ti, George. 3. ožujka 1848. brod je pristao u New Havenu i gospodin Smith počeo je svoj život u izgnanstvu. Srpanjska monarhija bila je gotova. Počela je Francuska revolucija 1848. Revolucija u Parizu samo je dodatno pokrenula kontinentalnu Europu na revoluciju. Uzbunile su se njemačke države. U Habsburškoj monarhiji mađarski revolucionari tražili su uvođenje mađarske samouprave. Demonstranti u Beču, među kojima su bili radnici naoružani svojim alatima, probili su zatvorena vrata grada i na glavnom trgu Beča sukobili se s vojskom. 13. ožujka princ Metternich, kancelar i utjelovljenje starog konzervativnog poretka, morao je dati ostavku. Metternich je skoro 30 godina uspijevao držati Habsburgsku monarhiju i europski kontinent podalje od revolucije. Sada je on zbog revolucije morao otići. Pet dana prije nego što je Aleksis de Tocqueville održao svoj govor u Narodnoj skupštini u kojemu je upozorio zastupnike na vulkan koji će eksplodirati, organizacija nazvana Komunistička liga poslala je u Brisel ultimatum. U njemu je pisalo. Centralni komitet ovlašćuje svoj regionalni komitet u Brislu da komunicira s građaninom Marksom i kaže mu da će, ako manifest komunističke partije, pisanje kojeg se on poduhvatio na nedavnom kongresu, ne dođe do Londona do 1. veljače tekuće godine, protiv njega biti poduzete daljnje mjere. Krajem 1847. Karl Marx i Friedrich Engels preuzeli su obvezu da za komunističku ligu napišu manifest. Ali manifest nikako nije dolazio. Onda se liga odlučila na ovo pismo i Marx je počeo pisati. Oko 24. veljače dana kada je francuska revolucija uspjela natjerati građanina kralja na abdikaciju, komunistički manifest izašao je iz jedne tiskare u Londonu. Tekst je bio napisan na njemačkom, otisnut u gotici. Komunistički manifest počinjao je rečenicom Bauk kruži Europom, Bauk komunizma. Završavao je ovim riječima. Komunisti s prezirom odbijaju prikrivati svoje poglede i namjere. Oni otvoreno izjavljuju da se njihovi ciljevi mogu postići samo nasilnim obaranjem čitavog dosadašnjeg društvenog poretka. Neka vladajuće klase drhte pred komunističkom revolucijom. U njoj proleteri nemaju izgubiti ništa osim svojih okova, a imaju dobiti čitav svijet. Proleteri svih zemalja, ujedinite se. Karl Marx je te 1848. imao 30 godina. Rođen je 1818. u Triru i do 1848. doktorirao je filozofiju i započeo novinarsku karijeru. Pruske vlasti zabranile su izlaz novina za koje on prvo pisao, a onda ih i uređivao. Pred pruskim vlastima sklonio se u Pariz, a onda je Pruska uspjela isposlovati da se Marx protjera iz Francuske. Revoluciju 1848. dočekao je u Briselu, gdje je uz pomoć tada 28 godina starog Friedricha Engelsa napisao komunistički manifest. Do tada je Marks već bio na čistu da se, kako je to napisao u svojim tezama o Feuerbachu, ne radi o tome da se svijet različito tumači, već da se on mora promijeniti. S komunističkim manifestom počelo je ključno razdoblje Marksovog života. Revolucija iz 1848. bit će ugušena. Marksovo dijelo pak dovešće do puno većih potresa, do puno veće vulkanske erupcije, govori profesor doktor Žarko Puhovski. Marks ima zapravo od 44. 1945. shvaćanje društvene konstrukcije u još uvijek abstraktnim premda kritički prepariranim pojmovima. Naime, čovjek, otuđeni čovjek, otuđeni rad, sukop rada i kapitala, to sve postoji, ali još uvijek u abstraktnim, što bi kasnije Marks rekao, filozofstujućim kategorijama. On je o svojim ranim radovima nekoliko navrata dosta negativno kasnije govorio o nekim pismima. Još dok sam filozofirao, kaže on. Englesu negdje u 60. godinu. Međutim, e, sad se postavlja pitanje s kojim smo počeli. Što je s tim ljudima? Jesu li ti ljudi koji su siromašni loši od ljudi koji su bogati? jednostavno rečeno. Jesu li ti ljudi koji su propalice? Jesu li oni loši od drugih? A ako nisu, zašto su propalice? Kako ćemo opravdavati to da postoje ljudi koji nisu loši od nas, a žive puno loši od nas? I onda se postavlja pitanje tomu postoji li u logičkom smislu sada, još uvijek, klasa ljudi, dakle skupina ljudi koji povezuju neke karakteristike, čija je karakteristika da jednostavno ništa nemaju tu mu jako pomaže Engels. Koliko god se Engels u općoj percepciji, opravdanoj percepciji, pojavljuje kao drugorazredni lik uz Marksa koji se bavio tumačenjem Marksa i financiranjem, naravno. Toliko je Engelsov rani tekst, položaj radne klase u Engleskoj, tu se još ne govori o radničkoj klasi, arbajta klase, nego de klase, dakle radna klasa, strašno puno pomogao Marksu, tu je ogromna količina empirijskog materijala, koji se vidi kako ti ljudi šest dana u tjednu rade 14 sati na dan, dođu kući, pojedu nekakav grah, idu spavati, drugi dan rade opet. Dakle, da se tu ne radi o desecima ljudi, o susjedima i tako dalje, nego da se u Engleskoj, koja je naravno najrazvijenija, kod koje gdje se to već do sustava rascvalo, ako se tako može reći, pokazuje se da u, na nacionalnoj razini jedne države postoje stotine tisuća ljudi koji su određeni time da nemaju ništa drugo do svoju radnu snagu. Revolucija iz 1848. je propala. Ugušile su je združene snage europskih režima. Bila je to posljednja opća revolucija na zapadu Europe. Nakon 1848. ipak se dogodila jedna epohalna promjena. U desetljećima nakon 1848. svijet je postao kapitalistički, a u najrazvijenijim zemljama privreda je postala industrializirana. Do revolucije 1848. dovela i teška ekonomska kriza. To je bila zadnja kriza starog tipa, uvjetovana vremenskim uvjetima i prinosima žetve. Podaci o rastu nakon 1848. zapanjujući su. Između 1850. i 1860. izvoz pamučnih proizvoda iz Velike Britanije se udvostručio. Pamučni proizvodi bili su glavno sredstvo osiguravanja novih tržišta. Eric Hobsbawm u knjizi Doba kapitala 1848. 1875. ovako opisuje taj vrtoglavi rast. Broj radnika u britanskoj pamučnoj industriji povećao se za oko 100 tisuća između 1819. do 21. i 1844. do 46. ali tokom 50. godina 19. stoljeća i dvostruko više. A u ovom slučaju radilo se o velikoj i već staroj industriji koja je što više prilično izgubila na europskom tržištu zbog brzog industrijskog razvoja u njegovom okviru. U svim sferama postaje slična svjedočanstva o bumu. Belgijski izvoz željeza između 1851. i 1857. porastao je više nego dva put. U Pruskoj je tokom četvrt stoljeća prije 1850. osnovano 67 dioničkih društava s ukupnim kapitalom od 45 milijuna talira. Ali između 1851. i 1857. osnovano 115 takvih društava, izuzevši željezničke kompanije, s ukupnim kapitalom od 114,5 milijuna skoro sva su stvorena u euforičnim godinama između 1853. i 57. Teško da je potrebno nastaviti s navođenjem takvih podataka, premda su ih suvremenici koji su se bavili poslovima, a posebno osnivanjem kompanija, obilno čitali i širili. Pokretač ovog zapanjujućeg razvoja bila je buržoazija. Kako to pišu Marx i Engels u komunističkom manifestu, buržoazija je odigrala revolucionarnu ulogu. Ona je razorila sve feudalne, patrijahalne i idilične odnose. Ona je omogućila i veliki tehnički razvoj. U komunističkom manifestu Marx i Engels pišu. Buržoazija je u svojoj jedva klasnoj vladavini ostvarila masovnije i kolosalnije proizvodne snage nego sve prošle generacije zajedno. Podjarmljivanje prirodnih sila, mašinerija, primjena kemije u industriji i zemljoradnji, parobrodarstvo, željeznice, električni telegrafi, privođenje poljoprivredi čitavih dijelova svijeta, pretvaranje rijeka u plovne puteve, čitava stanovništva kao da su nikla iz tla koje je ranije stoljeće slutilo da su takve proizvodne snage drijemale u krilu društvenog rada. Taj vrtoglavi rast imao je svoje naličije. Godine ekonomskog buma nakon 1848. bile su i godine kada je počelo stvaranje radničke klase, a sav taj vrtoglavi rast temeljio se na njezinoj nemilosrdnoj eksploataciji. Za njih će se onda pojaviti kao termin prije Marksa, ali ga Marks preuzima, proleteri, u onom smislu u kojem se taj termin pojavljuje u starom Rimu, gdje proletarius znači zapravo nešto što bi se danas nazivalo lumpen proleterom, dakle, to su oni od kojih nema nikakve druge koristi osim što rade djecu, jer proles djete, dakle, proletarius su oni koji djecu rade i nikakve druge koristi od njih nema. Ovdje se više ne govori o tome da njih nema nikakve druge koristi, nego oni doista ništa nemaju, ali omogućuju drugima koji imaju da imaju to što imaju. To jest, siromašni ljudi su dovedeni u situaciju u kojem je oduzeto sve što su imali kao kmetovi, jer su nešto imali kao kmetovi, to je ona formula još kod Morusa, ovce su pojeli ljude, kako počinje engleski kapitalizam, odnosno probitna akumulacija. Treba otjerati ljude sa sela, dovesti ih u grad i obrnuti, veoma elegantno obrnuti sustav, dok feudalizam batinama tjera kmetove da rade, kapitalizam nikoga ni nešto ne tjera i kaže vi ste slobodni ljudi, vi imate pravo umriti od gladi ako vam se ne radi. To je vaše pravo. Što će vas natjerati da radite? To što umirete od gladi. Dakle, jedan puno dublji, egzistencijski uvjerljiviji, upečetljiviji motivacijski sklop se tu mobilizira i on doista funkcionira. Ti ljudi, dakle, koji nemaju drugog načina da prežive nego da prodaju svoju radnu snagu, ne svoj rad, Marks uvijek svađa sa onima koji govore o radu, ne govori da je to radna snaga, Arbeiterkraft, to mnogi ekonomisti u Jugoslaviji nisu shvaćali pa ni u Hrvatskoj danas. Dakle, da on tu svoju radnu snagu mora iznajmljivati, odnosno prodavati, i to tako da traži posao. Dakle, on, grubo rečeno, moli da postane eksploatiranom osobom. Ako mu to ne uspije, onda pripada rezervnoj ili pričuvnoj armiji rada, to su nezaposleni, čija je funkcija tomu da budući postoje nezaposleni poslodavac može smanjivati po potrebi plaće onima zaposlenim, će reći ako ti nećeš, imam pet drugih koji će htjeti, pa će stvar funkcionirati. I on je tako došao do te razine klasnog odnosa. Karl Marx bio je sudionik revolucionarne 1848. Ona ga je zatekla u Briselu gdje se s obitelji nastanio nakon što je pruska vlada od Francuske ishodila odluku o njegovom protjerivanju iz Pariza. Nakon pada monarhije u Francuskoj i posebno nakon početka revolucije u njemačkim zemljama i ostavke kancelara Metternicha, Marx je smatrao da je došao trenutak da se vrati kući. 10. travnja 1848. on je došao u Keln i tamo je počeo raditi na obnovi Rajniše Zeitunga, novina koju je uređivao dok ih pruska vlada nije zabranila. U Kelnu se Marksu pridružio i Friedrich Engels. Oni su do tada već bili nerazdvojeni prijatelji. 1. lipnja izašao je prvi broj novih rajnskih novina, Noe Rajniše Zeitung. Sakupljanje novaca potrebnog za izlaženje novina nije bilo lako. Marks se čak poigravao s idejom da od Engelsovog oca zatraži tisuću talire za novine. Engels ga je od toga odgovorio šalom da će njegov otac radije prema Marksu ispaliti tisuću komada sačme nego dati tisuću talira. Novac je ipak sakupljen i nove rajnske novine brzo će postati jedna od najutjecajnijih i najtiražnijih revolucionarnih novina u njemačkim zemljama. Kada je pruska vlada ogušila revoluciju, Marks je 16. svibnja 1849. dobio nalog za deportaciju. Prvo je otišao u Frankfurt, a onda ponovno u Pariz. Nakon dva mjeseca boravka u glavnom gradu Francuske, Marks je dobio obavijest da mora otići. Njegovo sljedeće odredište bio je London. U taj grad stigao u kolovozu 1849. i u njemu će su obitelji, koje će postajati sve brojnija, živjeti do kraja života. Velika Britanija tada je postala najvećom ekonomskom silom na svijetu. Naličje tog napretka, tri godine prije izbijanja revolucije 1848. opisao je Friedrich Engels u knjizi Položaj radničke klase u Engleskoj. Proleter je bespomoćan. On ne može ni jedan dan živjeti sam za sebe. Buržoazija ima monopol na sva sredstva za život u najširem smislu te riječi. Što proleteru treba, može dobiti samo od buržoazije koja svoj monopol čuva državnom silom. Prema tome proleter je pravno i faktički rob buržoazije. Ona može raspolagati njegovim životom i smrću. Tri bitne stvari. Prvo, ne postoji klasa, nego uvijek postoje klase. Ili jednostavno rečeno, moje bogatstvo postoji samo zato što je netko siromašan. Nečije siromaštvo postoji zato što sam ja bogat. To je ta dvočlana dijalektika u kojoj se onda pojavlja najprije bogati i siromašni u abstraktnom smislu, onda se bogatstvo bogatih izvodi iz siromaštva siromašnih posredstvom eksploatacije kao termine, dakle korištenja viška rada, dijela rada koji su radnici u tvornici dali, a kojim se ne plaća. Oni dobiju plaćen jedan dio, a ne sav, svu vrijednost proizvoda rada. I onda se pojavljuje višak rada kao višak proizvoda, kao višak vrijednosti, kao profit ide čitava konstrukcija. I dvije su klase dovedene, tako da kažem u intimnu vezu, jedne nema bez druge. Pogledao na povijest, onda stanovlja je toga bilo već i prije. I onda on uvodi u komuničkom manifestu robove robovlasnike, kmetove feudalce i proletere bržuje. I ovdje se pojavlje, to je druga točka, ozbiljan konstrukcijski problem. Ni robovlasnici, ni feudalci nisu skinuti s povijesne pozornice pobunom robova, odnosno pobunom kmetova, iako tih pokušaja puno bilo. Nego se pojavila treća snaga. Robovlasnički sustav je zapravo pao u provalama barbara koji su uništili rimsko carstvo. Feudalni sustav je skinula pozornice treća klasa, naime buržuazija koja je tada bila izvan ovog temeljnog odnosa i bila neka vrst, recimo to tako, polupromatrača koja je sudjelovala na svoj način u slobodnim gradovima u čitavom reprodukcijskom lancu. Međutim, nebitno. Odakle sad slijedi da će nakon te, ta dva epohalna iskustva, a inzistira se da je povijest bila uvijek povijest klasnih borbi, dakle u okviru istog konstrukta povijesti, doći do toga da baš sada u građanskoj epohi gdje imamo sukob proletera i kapitalista ili buržuja, radnika i kapitalista, kako hoćete, da će tu baš doći do takve, što bi rekao Krleža, konflagracije dviju klasa koja će završiti pobjedom proletarijata. Karl Marx, njegova supruga Jenny i troje djece uz još jedno na putu stigli su u London sa skromnim imutkom. Jenny je u Frankfurtu prodala srebrninu koju je naslijedila od obitelji. U Kelnu su prodali sav namještaj. Kada su došli u London, nastanili su se u Chelsea, ali u tom dijelu Londona nisu mogli dugo ostati. Bio je preskup za njih. Sljedeće odredište bio je Soho, koji je tada imao gustoću stanovništva od 14 stanovnika po jednoj kući. Marx je Soho opisao kao omiljenu četvrt kolere. Seljenje iz Chelsea u Soho bio je samo početak nevolja Marksovih sa smještajem. Problem je naravno bio nedostatku novca koji je gotovo stalno mučio obitelj Marksu. U lipnju 1850. Marks je uspio osigurati članstvo u knjižnici Britanskog muzeja. Bio je to početak desetljeća istraživanja koje će doživjeti vrhunac u pisanju dijela Kapital. Nakon propasti revolucije iz 1848. Marks je napisao dva dijela u kojima je nastojao analizirati te događaje. Od siječnja do listopada 1850. pisao je dijelo kojem će kasnije Engels dati naslov Klasne borbe u Francuskoj. Između prosinca 1851. i ožujka 1852. Marks je napisao esej 18. brumer Luja Napoleona. To je dijelo počinjalo riječima koji se i danas citiraju. Hegel primjećuje negdje da se sve velike svjetsko-historijske činjenice ličnosti pojavljuju, tako reći, dva puta. On je zaboravio dodati jedan put kao tragedija, drugi put kao farsa. Sidier umjesto Dantona, Louis Blanc umjesto Robespiera, Montanja od 1848. do 51. umjesto Montanja od 1793. do 95. Sinovac umjesto Strica. I ista karikatura u okolnostima pod kojima se pojavljuje drugo izdanje 18. Brubera. Ljudi prave svoju vlastitu historiju, ali oni ne prave po svojoj volji, ne pod okolnostima koje su sami izabrali, nego pod okolnostima koje su neposredno zatekli, koje su im dane i nasljeđene. Tradicija svih mrtvih generacija pritiskuje kao mora mozak živih. Od 1850. do 1864. Marks i njegova obitelj živeći u siromaštvu. Marks je 1852. počeo pisati za New York Tribune, ali to neće biti dovoljno da se obitelj uzdigne iz siromaštva. 14. travnja 1852. Marksovima je umrla jednogodišnja kćer Franciska. Marks je jedva posudio novac za pokop umrle kćeri. 8. rujna te 52. Marks je napisao Engelsu. Moja žena je bolesna. Mala Jenny je bolesna. Lenhan ima neku vrstu živčane groznice. Ne mogu zvati doktora jer nemam novca za lijek. Proteklih 8 do 10 dana hranim obitelj isključivo kruhom i krumpirom, ali pitanje je hoću li ih danas uspjeti osigurati. U tim godinama jada Mark se posvetio, pored osiguranja opstanka svoje obitelji, proučavanju političke ekonomije. Sati i sati provedeni u knjižnici Britanskog muzeja doveli su ga do kritike političke ekonomije. Argument je na drugoj razini Marksovog e, shvaćanja kritike ekonomije. To je ono što bismo nazvali njegovom kategorijalnom gigantomahijom, dakle gdje se u ogromnim kategorijama pojavljuju ne više ljudi, ne više ni klase, nego velike abstrakcije, proizvodne snage i proizvodni odnosi. To počinje iz 1857. godine u radovima koji će kasnije biti objavljeni tek nakon 100 godina 1939. pod nazivom Grundrisse, dakle nacrti za kritiku političke ekonomije. Kratka verzija 859. godine uz kritiku političke ekonomije u kojoj se kaže ne više da je riječ o sukobima klasa, nego sukobu proizvodnih snaga i proizvodnih odnosa. Do revolucije dolazi onda kada postojeći proizvodni odnosi više ne odgovaraju stupnju razvoja proizvodnih snaga. Proizvodne snage su ono što bi se reklo materijalna baza, dakle proizvodnje koja treba neke uvjete za svoju reprodukciju. Proizvodni odnosi su takozvana pravna nadgradnja, odnosno sve ono čime se pospješuje ili ometa funkcioniranje onog što je bitno, naime ekonomije. Kad tu dolazi do sukoba, u toj velikoj, gigantskoj, dakle, borbi uvijek pobjeđuju proizvodne snage i one će raskinuti, rastrgati proizvodne odnose koji ih ometaju. To je njegova konstrukcija. Tu više uopće čak nema ni subjektivnih priča, nema ni klase, ni ničega. On se opet vraća natrag na pitanje o klasi u kritici gotskog programa. Kad govori o prijelazu iz kapitalizma u komunizam, ne u socijalizam, kao što često puta kaže, a u međuvremenu se bavi samo ovim teško abstraktnim pojmovima kao što su proizvodne snage i proizvodni odnosi. I to je bitno i u kapitalu. Do 1844. godine Marx se i nije bavio političkom ekonomijom. Kada se i njome počeo baviti kao glavni problem, činio mu se postojanje privatnog vlasništva. Glavni učinak vlasništva bio je da čovjeka čini zavisnim od natjecanja i pretvara radnika u robu, čije postojanje ovisi o promjenama u potražnji. Marx je smatrao, poput drugih tadašnjih mislilaca, poput Pjera Žozaja Prutona, da uvjetima postojanja privatnog vlasništva predmeti koštaju više nego što vrijede. Roba se prodaje skuplje od onoga koliko vrijedi. Razmjena je, kako je to tada pisao Engels, rezultat međusobne prevare. Jedini zakon koji vlada u toj razmjeni je slučaj. Tek u dijelu Bjeda filozofije u kojem se obračunava s Prudonom, Marx se počinje fokusirati na buržoasku ekonomiju. Do 1857. Marx se isključivo bavio političkom ekonomijom. Te godine nastalo dijelo koje će biti objavljeno pod naslovom Nacrt ili osnove kritike političke ekonomije ili Grundrize. U trećoj glavi tog dijela Marx piše. Smanjuje li se profitna stopa za veći kapital, ali ne razmjerno njegovoj veličini, bruto profit raste iako se stopa profita smanjuje. Smanjuje li se profitna stopa razmjerno njegove veličini, bruto profit ostaje isti, kao i onaj manjeg kapitala, ostaje nepromijenjen. Smanjuje li se profitna stopa razmjerno više nego što raste njegova veličina, tada pa se bruto profit većeg kapitala uspoređen s manjim smanjuje razmjerno smanjenju profitne stope. Ovo je u svakom pogledu najvažniji zakon moderne političke ekonomije i najbitniji za razumijevanje najtežih odnosa. To je s historijskog stanovišta najvažniji zakon. To je zakon koji usprko svoje jednostavnosti dosad nije nikad svačen, a pogotovo svjesno izrečen. Za Marksa ovo je bio jedan od ključnih momenata. U njemu je mehanizam urođen u samom kapitalu koji proizvodi krizu. On bi u 40. godinama veliko svoje djelo vjerojatno nazvao naprosto kritika otuđenog rada. Pa onda mu se pokazuje to samo jedan aspekt, pa bi onda došao od toga da govori kao komuničkom manifestu o nekoj vrsti pregleda, sukobnog pregleda klasne borbe, jer klasa živi u borbi. Nekada smo potiho ili poluglasno u starom sustavu radili viceve na to što je službena ideologija Saveza komunista Jugoslavije uvijek sadržava formulaciju o jačanju radničke klase. I tu i tamo su neki ljudi, pa ja sam bi među ime znali reći, ali kad slušate Marksa, jačanje radničke klase je moguće samo jačanjem eksploatacije. Vi dakle ni ne znate da ste zapravo najavili viši stupanj eksploatacije radništva u Jugoslaviji, kada slaveći na, ne znam, osmom ili devetom kongresu Saveza komunista Jugoslavije proglašavate novu fazu u jačanju radničke klase. Kao što se buržoazija jača eksploatacijom radništva, tako se i radništvo jača eksploatacijom. Jer postaje, kako je rekao Marks, sve više svjesno da drugog izlaza nema. Proleteri ne mogu ništa izgubiti nego svoje lance, to je ovako jedna polupjesnička fraza. Ali racionalna osnova je sljedeća. Proletarijat je klasa koja ne može tražiti ništa posebno za sebe, nego u konstrukciji koju Marks ima, može sebi učiniti, a ima svoj osobni motiv, dakle nije motiv nikakav posebno altruistički, može za sebe učiniti nešto samo onda ako ukida odnose koji drže čitavo društvo pod kontrolom. A to znači ukida eksploataciju. Ja za bih sebe oslobodio kao proleter moram ukinuti eksploataciju. Kad ukinu eksploataciju, ukinuo sam to društvo. Dakle, ja nisam kao proleter revolucionarni subjekt zato što sam bolji od drugih, kao što su e, sovjetski ideolozi onda u 30. i 40. godina Ždanov i društvo sa e, proletarskom umjetnošću pokušavali napraviti jednu, jednu tako da kažem, sladunjavu sliku e, lijepih, pametnih radnika, radnički moral, radničko poštenje i tako dalje. To nema nikakve veze s Marksom. Radnici mogu biti prljavi i mogu biti nemoralni i mogu biti nepismeni, sve to često puta jesu ali su dovedeni u situaciju da ne mogu za sebe učiniti ništa drugo, da ozbiljno promijene svoju situaciju, nego to da ukinu odnose koje drže čito društvo. To je smisao proletarijata. Taj odnos za Marksa u fazi od sredine 50-ih nadalje sažet u pojmu kapitala. Jer kapital jest ono što pokreće, to je onaj dinamički moment, dinamiz, koji pokreće čitav sustav, to je ono što nas zanima u svakoj analizi još od Aristotela dalje, What makes it tick, što bi rekli amerikanci. Što pokreće taj sustav? Pokreće ga kapital. Kao s jedne strane motivacija onih koji su u poziciji da budu poslodavci, da svoj kapital oplode, dođu do profita i tako dalje, a s druge strane to onda dovodi do eksploatacije kojom se Marks toliko bavi i zato on od sredine 50. godina kapital uzima kao onu opću formu, onaj opći pojam koji objedinjuje bitni odnos u građanskoj epohi i svjetske povijesti. šesti godina Karl Marx obitelji živio u dvije sobe u Sohovu. Djeca su naučila lagati osobama kojima je Marx bio dužan. Govorili bi, gospodin Marx nije kod kuće. Pored Franciske, Kali i Jenny izgubili su i sina Guida koji umro nakon godinu dana života. Od 1851. do 1862. Marks je za New York Tribune napisao 500 članaka i uvodnika, ali to nije bilo dovoljno za život. Bez potpore Friedricha Engelsa ne bi mogao preživjeti. Ali i ta je potpora bila malena sve do 1864. kada je Engels postao partner u tvrtki koja je bila u djelomičnom vlasništvu njegova oca. Tada je Engelsova pomoć postala veća i Marksovi su počeli bolje živjeti. Godine 1859. Marks je objavio knjigu Prilog kritici političke ekonomije. Političku izolaciju Marks je prekinuo 1864. kada je utemeljeno Međunarodno udruženje radnika ili Prva internacionala. Marks nije sudjelovao u osnivanju tog udruženja, ali će brzo postati jedan od njegovih vodećih ljudi. Ali sve te godine bile su godine provedene u anonimnosti i preživljavanju tek s događajem koji ovako opisuje Eric Hobsbawm, Marx će postati poznato ime. Pariška komuna je bila režim opsadnog stanja, dijete rata i opsade Pariza, odgovor na kapitulaciju. Napredovanje Prusa slomilo je 1870. režim Napoleona III. Umjereni republikanci koji su ga srušili nastavili su rat teška srca i zatim odustali od njega, shvativši da im preostaje samo još jedan način otpora Prusima, revolucionarna mobilizacija masa koja bi donijela novu jakobinsku i socijalnu republiku. U opsjednutom Parizu, koji su vlada i buržoazija napustile, jedinu vlast koja je postojala imali su načelnici arondismana, okruga i nacionalna garda, to jest puk i radnici. Pokušaj da se nakon kapitulacije razoruža nacionalna garda izazvao je revoluciju koja je uzela oblik nezavisnog municipalnog organiziranja Pariza, komuna. No, komuna se i sama odmah našla pod opsadom nacionalne vlade smještene u Versaju. Pobjednička njemačka vojska suzdržala se od intervencije. Dva mjeseca Pariške komune bila su ispunjena gotovo neprekidnim ratovanjem protiv nadmoćnih snaga Versaja. Niti dva tjedna nakon proglašenja 18. ožujka komuna je izgubila svaku prednost. Njezini su neprijatelji ušli u Pariz 21. svibnja, a posljednji tjedan komune pokazao je samo da narod Pariza može umrijeti jednako teško kao što je živio. Kada je Pariška komuna slomljena krajem svibnja 1871. Marks je napisao dijelo koje će ga učiniti ponovno poznatim. Ime dijela je o građanskom ratu u Francuskoj. Ono će u dva mjeseca od izlaska doživjeti tri izdanja, drugo će se prodati u 8000 primjeraka. Građanski rat u Francuskoj završava ovim riječima. Radnički Pariz sa svojom komunom bit će vječito slavljen kao slavna preteča novog društva. Njegovi mučenici su vječito živi u velikom srcu radničke klase. Njegove krvnike historija je već prikovala na ovaj sramni stup s kojega ni sve molitve njihovih popova neće moći skinuti. Tiskanje tog dijela od Marksa će, kako je on to napisao u pismu jednom prijatelju, učiniti najomraženijeg i najopasnijeg čovjeka u Londonu. Marksu je ta reputacija bila draga, posebno nakon 20 godina provedenih u tihom radu i maštini. Toj reputaciji pridonijela je glasina koju su proširile desničarske novine, žurnal de Paris, koje su dan nakon početka Pariške komune objavile da je u Pariz stiglo pismo u kojemu je crveni doktor Karl Marx, vođe internacionale, uputio dizanje pobune. Marx je vjerovao da je glasinu proširio Wilhelm Stieber, načelnik pruske političke policije i savjetnik francuske vlade u Versaju. Pariška komuna ponovno je postavila pitanje mogućnosti dizanja revolucije. Marks je prvo doživio dvostruki neuspjeh gledano sa distancije od 200 godina. Prvo, doživjeli su neuspjeh pokreti koji su se na njega pozivali, real socijalizam, komunizam, kako god hoćete. On nije imao bitnu vezu sa Marksom pojemom revolucije, ali su se svi oni pozivali na Marksa i moglo se zaključiti Marks je doživio neuspjeh jer eto šta se dogodilo, sustavi koji su se na njega pozivali su skrahirali. Međutim, ono što je puno ozbiljnije sa Marksove, s Marksova stajališta gledano, je to što je Marks ostao kao mislilac aktivno prisutan u teorijskoj raspravi. Dakle, što je on jedan od onih velikih imena 19. stoljetne teorije, jedan e, ugledni filozof koji se zove Peter Singer, čovjek koji se bavi etikom inače, je na jednom mjestu prije deseta godina rekao da se Marksov utjecaj na povijest može usporediti sa utjecajem, samo sa utjecajem Isusa Krista i Muhameda. Dakle, on je stvorio sljedbu, sektu, vjeru, crku, što god hoćete. I to su kao velika imena povijesti. A to je upravo dokaz Marksa neuspjeha. S jedne strane ispada uspjeh u njegov u tomu da je on i dalje aktualan, da se dalje na njega poziva i da se njegove knjige i dalje, barem tu i tamo čite, kod nas baš ne, ali drugdje u svijetu još koliko toliko. Ali njegova želja nije bila da postane klasik, barem ne nakon prvih godina kad je izašao iz tog Heglovog modela, koncepcije i sustava, nego da bude zadnji zapadni mislilac, zadnji mislilac zapadne povijesti, jer zapadna povijest je povijest klasnih borbi, da bude onaj koji će pokazati kako ta povijest prestaje i počinje nešto novo gdje klasnih borbi više nema, to je komunizam. Ta post istuar, ta, ta poslije povijest je zapravo ono o čemu Marks, recimo to tako, sanja. To više nije teorijski tvrdo da bi se moglo reći da programira. Dakle, on hoće reći u kritici gotskog programa, kad kapitalizam propadne, nakon te kratke prijelazne faze, prijelaznog razdoblja, dolazi prva faza i druga faza komunizma, koji više nisu u povijest jer više nema klasne borbe, a čitava zapadna povijest je povijest klasnih borbi, kad njih nema, nema ni povijesti. To je bila njegova ideja, dakle da on bude zadnji čovjek prošlog vremena nije uspjelo, vrijeme i dalje ostalo isto njegovo vrijeme, vrijeme klasa, klasnih borbi koji su danas potpuno drukčije, potpuno se osramotila njegova teza o progresivnom siromašenju radničke klase, ovakve neke druge stvari. To se pokazalo pogrešnim, to da će revolucija krenuti iz najrazvijenih zemalja se barem sad čini pokazalo pogrešnim, ali njegovi navodi o odnosu klasa kao unutrašnjeg razloga zašto postoje uopće bogati i siromašni, nisu prestali biti aktualni. To se čini važno. Nakon Pariške komune, Marks je dio svojih snaga utrošio na političke borbe unutar prve internacionale. Posebno je snažan njegov okašaj s Mihajlom Bakunjinom, teoretičarem anarhizma. Marks je smatrao da internacionala mora imati centraliziranu strukturu, da proletarijat mora imati svoju partiju i da nakon rušenja buržovaske države proletarijat mora uspostaviti svoju vladu. Bakunjin je bio protiv centralizacije i smatrao je da je svrha revolucije uništavanje. Sukob je dobio na žestini jer je Marks Bakunjina optužio za špijunažu u korist ruskog režima, a Bakunjin je u Marksu vidio arogantnog i autoritarnog Njemca i Židova. Marks je uspio spriječiti prodor Bakunjina i njegovih sljedbenika u internacionalu. Marksova reputacija pobudila je i zanimanje kraljice Viktorije, koja je 1879. poslala svog izaslanika Sir Mont Stewarta Elephinstona Grand Duffa na sastanak s Marksom. Rezultat sastanka bio je tajni izvještaj kraljici u kojemu je Grand Duff opisao Marksa kao njemačkog učenjaka, ugodnog gospodina, čiji izgled i nastup ne daju razloga za sliku o njemu kao o čovjeku koji jede malu djecu u koljevci. Godine 1867. izašao je prvi tom kapitala, Marksovog životnog dijela. U podnaslovu dijela bile su riječi kritika političke ekonomije. Godine 1875. Marks je i napisao žestoku kritiku političkog programa njemačkih socijaldemokrata. U toj kritici programa iz Gote ili kritici gotskog programa Marks je socijaldemokratima zamjerio previše kompromisa s postojećim stanjem. Pred kraj Marksovog života počeli su se i pojavljivati ljudi koji su tvrdili da su marksisti, njegovi sljedbenici. Jedan od njih bio i Paul Lafargue, koji se oženio s Marksovom kćerkom Jenny. Marks je Lafargu jasno rekao svoj stav o marksistima. Ako je išta sigurno, onda je to da ja nisam marksist. Termin se međutim počinje širiti s njemačkom socijaldemokracijom. Lipnicht i društvo, pogotovo Kautski iz toga rade materijal za obradu, za interpretaciju. To je naša specifičnost nas njemačkih socijaldemokrata, mi smo nasljednici marksizma i tako dalje. To onda preuzimaju drugi u Europi, protiv njih to onda preuzima Lenin koji kaže mi smo pravi marksisti, vi niste, zašto smo mi proveli revoluciju, a vi niste, prema tomu kako vi možete biti marksisti kad nešto pripovijedate o skraćenju radnog vremena, a mi smo promijenili svijet bolševičkom revolucijom. Ta doduše revolucija nastala potpuno mimo Marksovih načela. Gramsci je nekoliko mjeseci nakon oktobarske revolucije napisan genijalan članak, kratak, ali ima genijalan naslov, revolucija protiv kapitala, kapitala pod navodnicima. On je odmah shvatio što se kod Lenjina dogodilo, to je dakle revolucija protiv kapitala, protiv Marksovog shvaćanja uvjeta za revoluciju. I Lenin shvaća da je to tako, Stalin to više ne shvaća, Stalin misli da je to prava stvar. Lenin smatra da je oktorska revolucija korištenje specifičnih okolnosti da se iskoristi ta, ta mogućnost koja se dala je vlast slaba i onda se uvodi taj model koji je zapravo Trotskijev najslabije karike eh, na lancu, dok Stalin već iz toga radi model. Radi vrlinu i to je sad prva zemlja socijalizma, sadržaj socijalističkog internacionalizma jest podrška Sovjetskom savezu kao prvoj zemlji socijalizma, jedino je on kaže. Iako već od 1920. postoji i Mongolija kao formalno socijalistička država, ali to je daleko i njih niko ne uzima ozbiljno. U tom kontekstu, dakle, marksizam doživljava tri, rekao bih, faze. Prva je više manje doslovno tumačenje Marksa kao osnove za njemačku socijaldemokraciju u njoj se već pojavljuje nešto što je prelaz u drugu fazu, naime postaje jasnim da je taj model revolucije povijesno orijentiran na jako, jako daleku budućnost. A ne mogu voditi političku stranku tako da svake četiri godine kažem na kongresu mi smo i dalje jako daleko od našeg cilja, molim vas izaberite nas ponovno. I onda se uvode nove kategorije polu ovoga, polu onoga, kako bi se opravdalo da nekako napreduje pa se onda pojavljuje naziv socijalizam kao korak ka komunizmu, iako je kod Marksa socijalizam nakon 48. godine oznaka teorije, ništa više, nema faze. Karl Marx umro je 14. ožujka 1883. godine. Pokopan je tri dana kasnije na udaljenom dijelu londonskog groblja Highgate u grobu gdje je već počivala njegova supruga Jenny koja je umala prije 15 mjeseci. Na Marksovom pogrebu bilo je samo 11 ljudi. Jedan od njih bio je njegov prijatelj Friedrich Engels. U govoru na pogrebu Engels je svog prijatelja opisao kao najvećeg živog mislioca i govor je završio riječima. Njegovo ime i dijelo živjeće vjekovima. Za sada, 200 godina od Marksovog rođenja, Engels je u pravu, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Lenin to djelomično preuzima, ali zapravo usputno. Stalin iz toga radi model prelazi e, jedne faze u drugu fazu, čak ima tu genijalnu ideju da se zaoštravaju klasni sukobi sa razvojem socijalizma kako bi pravdao teror. Paralelno s time se pojavljuju filozofi koji se vraćaju na to što je zapravo Marks misli. Lukač je tu posebno značajan, Korš, Frankurska škola i tako dalje. To dobiva posebni zamah kad su 1932. godine otkriveni i objavljeni takozvani rani radi, odnosno ti rukopisi iz 43. 4. 5. godine, koji onda pokazuju da Marks nije bio samo čovjek ove gigantomahije proizvodnih snaga, proizvodnih odnosa, nego se pojavlja nešto drugo, to je koncept otuđenja. A dodajem, za današnji kapitalizam je otuđenje vjerojatno bolji interpretacijski element, odnosno oruđe nego li eksploatacija, jer je ona ne nestala, ali je recimo to tako, ublažena širokom mogućnošću razvijenog produktivnog kapitalizma da ublaži socijalne razlike. I onda imamo treću fazu koje se mogla nazvati recimo postmodernom na neki način, ta nastaje nakon neuspjeha zadnjeg pokušaja da se pozivano Marksa nešto radikalno svjetski napravi, to je 1968. godine, gdje se doista raspravlja o razlozima neuspjeha, o izostalosti revolucije kao nečega što treba Marksu staviti na teret, tako tako smijem reći. Dakle, Marks je došao u poziciju da bude jedan od velikana prošlosti, s naglaskom na prošlosti više nego na velikana. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Šrojmer, emisiju snimila Katarina Račić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.